Іду по старому осінньому парку. В жовтні темніє рано. Мабуть, Господь запалив цигарку, бо звідки ж такі тумани? А вітер деревам викручує руки, вдому і смуток сіє. Ти залишилась на відстані думки, на відстані світлої мрії. Знову дорога і знову чекання знову гріхів спокута, перехрести мене сонцем востаннє, спогади в пісню закутай.